ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekecil apapun perbuatan ini akan dipertanggungjawabkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan ya rab sebesar biji sawi bersyukur kita kepada Allah andai mati kita malam ini kita bisa jawab min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak bermanfaat maka kita buat skala prioritas amat sangat penting sangat penting penting kurang penting tidak penting nah, ini namanya fiqhul awlawiyat amat sangat penting penting kurang penting tidak penting nah kira-kira kalau kita mau berbuat ini mana masuk kelas yang mana dia Malam ini ada pengajian Arba'in di Masjid Raya. Tapi ada pula tetangga dekat rumah kenduri. Nah ini mana ini? Mana yang amat sangat penting? Mohon maaf Pak Ustaz, saya tak datang malam ini. Kenapa? Karena menurut saya yang dekat rumah ini amat sangat penting. Kenapa? Motong kambing dia tadi. Sedangkan Masjid Raya air putih pun kadang tak dapat. Gitu. Jadi skala prioritasnya itu masih lagi materi. Materialistis. Kenapa kau tak datang pengajian? Ustaz, tetanggaku ini sudah macam saudara kandung. Kalau aku mati nanti dia yang akan ngurus jenazah. Ini anak dia meninggal. Aku harus menyenangkan hatinya. Sedangkan pengajian di tempat ustaz, itu ada streamingnya. Jadi aku tetap datang ke rumah dia... Walaupun badanku di sana tapi hatiku tetap bersama dengan ustaz di pasar Senapelan. Gimana caranya? HP-ku hidupkan, earphone tetap nyala. Orang tuh mengangguk, aku mengangguk juga. Oh, cerdas. Pandai ini. Nah, ini jadi kira-kira skala prioritasnya kemana Amat sangat penting. Sangat penting. Penting, kurang penting, tak penting. Oleh sebab itu maka kita mesti berijtihad berpikir ini apa positifnya ambil kertas garis di tengah ambil whiteboard ambil spidol garis di tengah kalau aku lakukan ini positifnya satu dua tiga empat tapi kalau ini aku lakukan mudaratnya satu dua tiga ada maslahat ada mudarat ada manfaat ada negatif maka dalam hal ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat sampai hati Pak Ustaz tak datang acara walimah anak saya kemarin ya capek-capek lah kami ngantar undangan ke tempat Ustaz teganya Ustaz tak datang kalau saya datang A. Silaturahim tersambung B. Bisa bertatap muka C. Bisa ngobrol-ngobrol meringankan beban pikiran. D. Bisa pula ada makan enak. C. Ah, masuk. Mudaratnya A. Mata kotor menengok rok pendek. B. Rusak pikiran karena dari mata masuk ke dalam akal, otak rusak. C. Datang mudarat yang lebih besar. Maka dalam hal ini mana yang lebih kita kedepankan? Oleh sebab itu maka Ini semua bagian dari cara mengukur min husni islamil mar'i. Kalau ingin mengukur keislaman, kualitas Islamnya seseorang, Islam itu kan cuma lima Pak Ustaz. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Maka mungkin kita tiada lihat yang lima ini kalau mau lihat keislaman dia. Bagaimana syahadatnya? Bagaimana salatnya? Bagaimana puasanya? Bagaimana zakatnya? Bagaimana hajinya? Betul. Tapi hadis itu bukan cuma itu. Nabi mengingatkan kalau masih dia belum mampu memperturutkan kehendak Allah dikalahkannya kehendak Allah diperturutkannya kehendak hawa nafsunya sehingga gagallah dia dalam kualitas keislaman ngaji rajin game online istiqomah ngaji rajin main judi-judi kartu tak juga berhenti Tahu kenapa ini? Ngisi-ngisi waktu kosong aja Pak Ustaz. Apa pula ngisi waktu kosong? Allah Ta'ala bersumpah demi waktu kosong. Orang Barat, kebudayaannya materi, maka dia pakai materi. Time is money. Waktu adalah uang. Karena bagi dia segala sesuatu dengan uang, materi. Sedangkan dalam Islam tidak. Waktu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama ditanya di padang mahsyar nanti bukan anak, bukan istri, bukan jamaah. Yang pertama ditanya, la tazulu qadama 'abdin kaki anak Adam tidak akan bergeser di padang mahsyar, tetap tegak berdiri atta yus'al, sampai disoal, sampai ditanya tentang apa? An arba empat. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur. Umur. Kemana saja kau habiskan? Alhamdulillah jamaah selama ini umurnya habis untuk mengaji semua. Malam ni di mana? Di sini. Habis dari sini ke mana? Pengajian di An-Nur dengan Ustaz Dr. Helmi Basri Maqasid Syariah. Besok sama siapa? Dr. Mustafa Umar. Habis itu dengan siapa? Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan siapa? Dr. Mardi Muhammad Saleh. Habis itu dengan siapa? Dr. Kusairi. Yang di sini siapa? Ustaz Samsudin Muir. Hampir tak ada waktunya itu yang kosong Berisi, berisi, berisi semua oh, Tak ada celah Sadul halal Filosofi solat Harus ada kaki dengan kaki Bahu dengan bahu Jangan sampai ada celah Ketika ada celah di situ pintu setan masuk Sadul halal Tutup celah Luruskan sahab Tutup celah Apa makna tutup celah? Celah kaki, celah bahu Tapi waktu kita Jangan sampai ada celah Setan masuk ke dalamnya Setan amat sangat pandai. Dia memanfaatkan semua aspek. La'atiyannahum min baini aydihim aku datang dari depan. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aymanihim dari kanan. Wa an Ilhim dari kiri. Tak mempan dari depan, datang dia dari belakang. Tak mempan dari kanan, datang dia dari kiri. Walatajidu la tajidu aksarahum syakirin. Tak akan kau dapati sebagian mereka bersyukur sebagiannya kufur itulah yang dikatakan Allah wa qalilum min ibadiyasyakur sedikit hambaku itu yang bersyukur makna syukur dengan mulut alhamdulillah wa syukrulillah dengan perbuatan jangan sampai ada yang kosong hampa sia-sia maka dalam Islam diajarkan faiza farata fansab kalau selesai dari suatu aktivitas Pindah ke yang lain. Tak pernah berhenti. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab. Setelah kau berusaha mengisi waktu, engkaukah yang berbuat itu? Tidak. Ini karena daya dan upaya dari Allah. Hebatnya. Jangan lupa sebut Allah. Alhamdulillah. Mantap ya. Allahu Akbar. Hebatnya. ya. Bismillah, masyaallah, tabarakallah, la yasukul khaira illallah la yasrifu su'a illallah balikkan kepada Allah karena kalau tidak balik kepada Allah setan juga sedang bermain kita dalam ujub ijabul mar'i binafsihi unwanu da'fi aqlihi orang yang ujub kagum terlalu kagum terhadap diri sendiri menunjukkan lemahnya akal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak perbuatan yang membuat Islam orang tak berkualitas inilah masalah waktu waktu waktu Alhamdulillah Umat Islam itu semua aktivitasnya bernilai Ibadah Tidurnya ibadah Bismika Allahumma ahya wa amut Makannya ibadah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab an-nar Duduknya di sini satu jam dua jam ibadah Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma aftah li abwa wa rahmatik Tidurnya pun ibadah Bismika Allahumma ahya wa amut Tapi jangan dibaca sekarang Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada yang hampa Tak ada yang sia-sia Tapi godaan zaman sekarang luar biasa Kalau tidak kita pandai-pandai mengontrol diri Maka habis waktu kita dibuat Twitter, BBM, Whatsapp, Instagram oh, Telegram Ini semua luar biasa Habis Maka kita sadar Sadar saya ni orangnya Pak Ustaz tak tahan menahan emosi. Saya mudah marah, meletup-letup. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Oh, jangan kau tonton ustaz-ustaz yang memicu kemarahan. Ketemu saya di airport, anak muda, tegap. Saya ni Ustaz kalau sudah melihat ceramah-ceramah yang membangkitkan emosi itu mau saya banting aja HP ini Pak Ustaz. Ah, kau mesti kenali dirimu. Tidak ada yang paling kenal dengan kita kecuali diri kita sendiri. Kau kenal dirimu? Ya, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa dirinya. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Kau cari ustaz yang lembut-lembut. Siapa dia? Ustaz Yusuf Mansur. Aa Gim yang lembut, yang menenangkan hati, Mama Dede, Ustaz Maulana, tenang saya dengan ah, bagus alhamdulillah pak ustad betul betul kata pak ustad setelah saya beralih ni agak tenang saya pak ustad kalau tidak memang menahan ni luar biasa apalagi yang video yang mencaci maki pak ustad aku pun marah juga bukan kau aja <laughs> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kenali diri baik-baik saya ni pak ustad kalau sudah megang HP pasti lama dari dua menit menjadi empat menit ah, nantilah, nantilah, nantilah sampai baca Quran tertunda, sampai muhasabah tertunda, sampai tidur tertunda kalau sudah tidur terlambat pasti tahajud terlambat, pasti hilang pasti tak solat subuh pasti hilang jamaah itu sudah seperti batu yang disusun kalau sudah jatuh satu, satu, satu, satu, satu habis azam, saya malam ini tidur jam sebelas, dua belas, satu, dua, tiga. Supaya mudah bangun. Maka begitu azam, pasang. Matikan. Nah, ha, ini. Kita lah yang mengatur. Bagaimana supaya HP itu tak menguasai kita, kita yang menguasai dia. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, saya ini orangnya pemarah. Saya tak tahan emosi. Terganggu emosional saya kalau melihat komen-komen nih Pak Ustaz. Oke, okay. kalau gitu jangan kau baca komennya. Gimana cara membuatnya biar supaya tak ada komen itu? Ah bisa. Ajari Pak Ustaz, mana saya tahu? Tanyalah anak-anak saintek yang hebat itu. Biar dibuatnya komennya hilang. Saya mau buat komen tetap ada Pak Ustaz, tapi yang muji-muji aja bisa enggak? Lovers aja, haters tak ada. Oh, tak bisa. Karena hidup ini mesti seimbang. Ada resiko, ada pilihan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kira kalau saya duduk sama dia, dia ajaknya saya minum malam ini. Manfaatnya berapa? Ruginya berapa? Mudaratnya berapa? Maslahatnya berapa? Kita pikir. Oh, saya bisa menyambung silaturahim. Man ahabba yusatu lahu fi rizqi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusalahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, dalam menyambung tali silaturahim. Tapi kalau sudah duduk sama dia, nanti akan membicarakan aib dari mulai abjad huruf A. Macam bacakan absen. Gimana sih anu? Gimana sih anu? Gimana sih anu? Gimana Syanu? A, B, C, D, E. A. Abdul Somad dulu. Ada yang lain-lain. lain. Ingat. Kalau ada orang selalu membicarakan aib orang lain dengan engkau. Ada orang, seseorang yang suka membicarakan aib orang lain dengan engkau. Yakinlah. Ketika kau tidak ada, maka dia pasti akan membicarakan engkau dengan orang lain. Itu Pasti. Oleh sebab itu kita pikir baik-baik. Pikir dulu pendapatan. Sesal kemudian tiada berguna. Begitu kata orang Melayu. Pikir itu pelita hati. Lama-lama berpikir sakit hati. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan Allah kepada kita yang tak diberikan kepada yang lain. Nah inilah dia afala ta'qilun. Akal bahasa Arabnya aqala, akal dari tiga huruf datang hadara hadir mati mata mati minum syariba minum makan akala makan keluar kharaja masuk dakhala akal akala akala dalam bahasa Arab artinya tali orang Arab setelah dipakainya gutrah gutrah kain yang menutup kepala habis itu dipakainya tali yang mengikat supaya jangan dihembus angin terbang maka orang Arab menyebut iqal iqal tali pengikat tapi karena orang Saudi Arabia menyebut qab itu g maka disebut igal makanya Bapak Ibu kalau mau beli pakaian Arab setelah beli gutrah ah, kain pengikatnya itu igal ben igal berapa satu tali kenapa akal itu disebut tali karena ada yang dia ikat apa yang diikatnya hawa nafsu maka kalau ada orang yang hawa nafsunya liar lepas tak bisa dia ikat berarti tak ada talinya tak ada akalnya kalaupun ada mungkin ada tapi ikatannya longgar ada model akal ni macam ikatan simpul mati harga mati tak bisa tawar menawar mati tapi ada model akal ini simpul ikat tali sepatu terasa sempit longgarkan Sedangkan kita kalau sudah azam tekad, saya harus tekad menjaga diri saya. Saya akan melaksanakan menjauhkan diri dari yang tidak bermanfaat. Maka kita mesti tanya diri kita, kira-kira bermanfaat atau tidak. Makanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an sebelum tidur malam diambilnya rotan, dipukulnya tapak kakinya. Hai kaki, kemana saja ini tadi siang berjalan? Oh, boleh menghukum diri sendiri berbicara ya Anas bin Malik bersembunyi dari balik dinding didengarnya dari balik dinding tu Umar bin Khattab berbicara oh jiwa kemana saja engkau hari ini oh diri yang hina apa saja yang sudah kau lakukan ini muhasabah diri hasibu ampusakum qabla antuhasabu hitung-hitung dirimu sebelum engkau dihitung Allah wazinuha timbang-timbang sebelum engkau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita jangan sampai berpikir, jangan sampai melangkah, jangan sampai bergerak sebelum kita tahu apa manfaat, apa mudaratnya. Kalau ada manfaatnya, laksanakan. Kalau hanya menimbulkan mudarat, jangan. Bersyukurlah kalau masih punya kawan. Ketika kita mau melakukan perbuatan yang mudarat, datang dia menasihati jangan nanti kalau kau lakukan ini mudarat nih berbahaya tapi biasanya jiwa hawa nafsu ini menolak melawan sama kawan-kawan yang begini kita hindarkan dia kita jauhi malah kita dekati dengan orang yang selalu memuji walaupun kita salah dia puji prinsipnya asal bapak senang gimana pendapat kau mainkan pak lanjutkan mantap ini teruskan padahal menjerumuskan kita ke dalam azab Allah. Bersyukur adik-adik yang punya komunitas. Walum silaturahim remaja Masjid Mutmainnah, Ikatan Remaja Masjid An-Nur Irma, Fodamara. Ketika akan melakukan perbuatan yang sia-sia, lawa, maka datang yang lain menasihati, jangan. Apa kamu ikut campur saya? Ini kan privasi saya. Ini kan urusan saya dengan Allah. Ini urusan saya, jangan campur campur tangan. Ini orang belum Islam, Karena makna Islam adalah watawasau bilhak, watawasau bisab. Kalaulah Islam itu cuma solat, yang penting aku sudah solat. Puasa, yang penting aku sudah puasa sunat. Zakat, yang penting aku sudah pergi ke Basnas padahal Amin Zakat Nasional. Umrah, yang penting aku sudah ke Makkah Tawab Sa'i Tahallul. Bukan itu. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang paling baik, the best. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf ketika kau bisa ajak orang berbuat baik wala tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar dan bisa kau larang orang lain berbuat mungkar makanya kacamata cara pandangnya mesti islamic view cara pandang Islam kalau tidak kita akan suuzon sama orang kenapa bapak tu setiap ketemu di jalan resek dia nanya-nanya saya terserah saya mau pergi kemana mau jalan sama siapa ngapain dia nanya-nanya saya padahal saat itu Bapak itu adalah teman bapakmu Dan dia ingin menyelamatkan engkau Dari perbuatan yang dilarang Allah Tapi karena kita sudah kadung memandang orang Dengan pandangan bukan pandangan Islam Kita anggap dia sudah masuk intervensi privasi kepribadian kita Akhirnya kita emosi dan marah Maka Islam tidak melarang orang marah Islam hanya menempatkan marah Kepada siapa kau marah Untuk apa kau marah Kapan kau marah apa manfaat dari marah itu dengan mengaji bukan berarti orang tak marah dengan mengaji bukan berarti orang tidak emosi Islam tidak membunuh emosi Islam tidak membuang marah Nabi pun marah Nabi pun emosi tapi kapan emosi di mana untuk siapa dan apa manfaatnya oh kalau marah melihat perbuatan mungkar ketika agama Allah dilecehkan ketika agama Allah dihina ketika ulama dikriminalisasi marah dia saat itu marahnya beralasan itu yang disebut dengan al-hubbu fillah wal-bughdu lillah cinta karena Allah dan marah pun juga karena Allah tapi kalau sudah sebabnya hilang dia tetap sayang itulah yang dicontohkan Nabi SAW kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ayahnya bernama Abu Sufyan Abu Sufyan musuh bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih 2000 pasukan dia bawa untuk menyerang kota Al-Madinah Al-Munawwarah pada perang Uhud tahun ketiga. Luluh lantak hancur, patah gigi, menetes darah dari pelipis Nabi. Dia dengan tali kekang kuda hitamnya menantang, "Mana Muhammad?" Sahabat sudah membawa Nabi ke tepi Bukit Uhud. Tapi kemudian 8 tahun sesudah itu, 5 tahun sesudah itu, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 Nabi membawa 10 ribu pasukan perang masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah dendamkah Nabi? marahkah Nabi? tidak karena kekufurannya perlawanannya tak lagi ada pada dirinya yang dibenci bukan fisiknya yang dibenci bukan wajahnya yang dibenci adalah perbuatan kekufuran dan kemusyrikannya tapi ketika perbuatannya sudah baik kufurnya sudah hilang syiriknya sudah tak ada yang keluar dari mulut Nabi adalah man dakhala baita abi Sufyan man dakhala baita abi Sufyan Fahu amin siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman dia tidak akan diganggu seringkali perbuatan sia-sia menghinggapi orang karena marah dan emosi perbuatan sia-sia menyebabkan orang tidak lagi bisa berpikir untuk objektif yang ada hanyalah like and dislike kalau sudah suka Apapun yang dilakukannya benar Kalau sudah benci Benar pun yang dilakukannya salah Macam orang sakit gigi Orang sakit gigi Senyum pun orang dikatanya mengejek Menyanyi pun orang Dia marah oh. Kalau ada yang tersinggung dengan cakap saya ini Sedang sakit gigi berarti Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang Pandanglah sehebat apa dia meninggalkan perbuatan yang tak bermanfaat ini HP bagus tapi kata hawa nafsu kau beli yang lebih mahal nanti kau akan dianggap orang kaya nanti kau akan dihormati orang ini high style ini prestis. apa manfaatnya ni kalau saya beli jangan-jangan orang sebenarnya cuek aja kita aja yang merasa kita aja merasa merasa merasa wala udillannahum aku sesatkan mereka. Setelah aku sesatkan, wala umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan, berhalusinasi. Orang yang operasi-operasi plastik itu, orang lain menengok dia ngeri, orang lain menengok dia takut, orang lain menengok dia ini menakutkan. Tapi setan sudah mempengaruhi kau cantik, kau hebat, kau ganteng, kau bagus, kau kau kau kau kau kau kau kau lebih lebih lebih lebih setan punya kerja salahkah setan? salah tapi kita juga lebih salah karena kita menyediakan pintu celah dia untuk masuk ke dalam diri kita kita tutup pintu celah itu Di antaranya adalah karena lalai karena lupa saat lupa dan lalai itulah dia masuk na'uzubillah maka sering-sering ikut pengajian terus baik yang langsung maupun rekaman baik ke masjid maupun streaming selama mendatangkan manfaat kalau saya dengar ini apa manfaatnya? Kalau saya tengok ini apa manfaatnya? Jalan ke mall boleh, tapi sering-sering akan menjadi kita konsumtif, ingin lebih, lebih, lebih. Ada tempat berjalan lain, panti jompo melihat bagaimana diri kita 40 tahun yang akan datang. Abdul Somad, sekarang kau 41 tahun, kau mau melihat dirimu 40 tahun akan datang? Mau melihat bagaimana orang umur 80 tahun Pergi ke panti jompo Ayah tak ada Emak tak ada Istri meninggal Anak sudah menikah Punya kehidupan sendiri Tinggal sebatang kara Saat itu kita sedang melihat diri kita Pergi ke panti jompo Pergi ke panti yatim Panti asuhan Saat itu kita sedang melihat Anak kita besok hari Hari ini kita mengusap kepala anak orang Besok pagi kepala anak kita yang akan diusap orang karena kita tidur malam dan tak bangun lagi untuk bangun pagi bersama anak-anak kita. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kunjungan saya hari libur ini mendatangkan manfaat atau mudarat? Tempat yang ramai-ramai cukuplah sudah. Tempat yang melupakan pada Allah cukuplah sudah. Pergilah ke tempat-tempat yang kira-kira membuat kita makin bersyukur, Lihatlah video-video pendek yang ada di grup kiriman kawan-kawan. Bagaimana orang yang cacat seumur hidup tidak akan mungkin berubah dengan operasi. Tapi tetap masih bisa menikmati hidup. Seorang anak yang tangannya putus dua-duanya masih sempat menyuapkan nasi ke mulut ibunya dengan mulutnya yang memegang sendok. Itu kalau ada orang tak menangis melihat itu memang sudah tak ada pulsanya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan canggihnya teknologi bisa membuat orang makin lupa kepada Allah, makin jauh. Tapi dengan canggihnya teknologi, ada gambar yang tidak bisa bercerita, tak bersuara, tapi kita memaknainya seribu kata. Seribu kata keluar dari mulut Ustaz Somad belum tentu menyentuh hati manusia, tapi gambar yang menyentuh hati. Kira-kira kalau kirim gambar ini, dia makin ingat Allah atau makin lupa? Kira-kira kalau ku kirim suara ini ada tak manfaatnya? Ada, mengingatkan kita bahawa waktu azan isya sudah masuk. Maka kita lanjutkan setelah salat isya. Ingat hadisnya, min husni islamil mar'i. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, terkuhu malayani. Lihatlah bagaimana dia bisa meninggalkan perbuatan yang tak ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.